Зустрічати на роботі народження дня для них не дивина. Але це був особливий, омитий бурею досвідок, блакитний, мов барвінковий цвіт. Семенець якимось неймовірним способом зумів у цій вузькій пасті розвернути машину. Вона стояла в потрібному напрямку, а сам водій смачно спав. Щасливець, позаздрив йому Олег. Хто знає, засумнівався Ващенко. Пересунько буркнув категорично. А що він бідолаха бачить? Свого бублика й тільки. А я оце наче знову побував на фронті, їй бо. Ох, і люди були, всі отакі. Він на силу втиснувся за кремезним Олегом на своє вузеньке сидіння, вмонтоване між ліжком носилками та правим заднім колесом машини. Семенець протер очі, спитав, куди? На підстанцію. Андрій Степанович хотів особисто перевірити чи нема виклику з дому. Карета рушила. Все це дурниці, міркував у голос Олег. Хіба люди не однакові? На фронті чи деінде? Не однакові, наполягав Пересунько. Що вони з іншого тіста? А то ж з іншого. Я гадаю, що ви пішов ото на швидку. Солдатське життя, манить он що. Пішов, бо платять нічні надбавки, шпигонув Семенець. Це тобі платять і нічні, і недурочні. А мої надбавки якраз на сіль до оселедця. Плюнь і розітри. Ну і що? Задоволений солдатчиною? спитав Олег. Ец, плюнь і розітри. Чого ти розплювався? не втерпів шофер. А машину хто митиме? Бо досадно. Що не стріляють? знову Семенець. Чи того, що воші не їдять? Не їли мене й на фронті. Ого, не бреши. Може, й було, та не про це мова. А мені шкода, признався Олег, що в мене не стріляли, і що живої воші я ніколи в житті не бачив. А тож, радів зі своєї переваги санітар. Та ваше покоління й не нюхало, що воно таке війна. Покоління, може, й нюхало. Не війну, то срідство. Що, твій батько з нашого роду племені? Я й сам не знаю. Як то? А так. Був таким самим фанатиком, як оцей генерал, точнісінько. Ти його пам'ятаєш? Мати розповіла. З хворим серцем лишився в підпіллі. І що ж? А отож. Стався в нього приступ. Товариші пішли на риск, покликали лікаря. А той лікар підлікував його і віддав гестапо. От хай би про це написав генерал-лейтенант Корчовий. Може, і напише. Не він, то інший. Пересункові сподобався генерал, а особливо вірний ординарець Балаба. І про таке, і про багато іншого. Війна, як море океан, горе, кров, геройство. Так ішли й хвої на серце. Без ноги, без руки, з гранатами в зубах повзли під ворожі танки. А тож, пам'ятай, хлопче, батька, я пам'ятатиму того лікаря. Його не зустрінеш. Інших таких зустрічаю. Пізно про це, хлопче, списано все. Звідки ви знаєте? втрутився Ващенко. Його вразило коротеньке оповідання студента фельдшера. Андрій щиро пишався мужнім героїзмом своїх старших колег у вітчизняній війні. Аж виходить, були й такі. Може, той лікар давно зазнав кари? Може, погодився Пересунько. Я тільки міркую, що фронт, мабуть, проходив не лише крізь окопи, а й через кожного з нас, через людські серця. У твого батька було хворе, але чисте серце, а в того лікаря отруєне. І звернувся до семенця. Ось тобі й нічні надбавки. Я сказав правду, як є. Брехлива ця твоя правда. Пересунько таки плюнув. Гляди, заставлю мити машину. Та зрозумійте, бараняче голово, що я під мінометним вогнем, під артилерійськими нальотами виніс на своєму горбі, може, сто, а може, й двісті поранених. Хіба я лічив їх? А ти полічи, бараняче голово, скільки дітей не стало сиротами завдяки санітарові пересунку. Може, й так, та навіщо ображати? Серце ж болить. Візьми у фельдшера каплі. Сам ти капля, капаєш у душу. Андрій Степанович уважно слухав суперечку. Дивна домівка генерала, що нагадувала польовий командний пункт, збудила в його свідомості якісь далекі, невиразні, але цупкі думки, ті самі, що непокоїли його в юнацькі роки. Згодом вони позабувалися, вкрилися пилом Буденщини, але це знову жили. Ще підлітком, як і багато його ровесників. Андрій Ващенко гостро цікавився всім, зв'язаним із війною. Він заздрив не тільки життю, а й смерті свого брата Кирила, що геройськи загинув на якомусь фантастичному балатоні. Мертвий брат став для нього живою легендою. Вона сповнювала самоповаги, натхнення, прилучала його до тих, чиї батьки та брати полягли смертю хоробрих. З ними він блукав міськими дворищами, пустирями, приміськими полями та лісами, виколупуючи із землі стріляні гільзи, нестріляні патрони, осколки бомб, снарядів.